iki dadak dicocol ya. Sawangane <laughs> kok anyi-anyi. Mesti bengawan Solo. Riwayatmu ini tunggu ngono waduh aja isini-sini Mas oh, Fiki pendi apa ngene. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta. Salah. <laughs> Eh? Kone nek njunjung asmane liyan panjenengane cocok. Lho kenyataane nduk TV sing gak nyanyi sapa. Lho kenyataane mergo kan ngejokno mergo tau degake kaos. Kaos <laughs> kotang nabis memet. Tapi gak apa-apa sing penting sing penting ya men. Sampe lu sing penting. <laughs> Sing penting cek gak medhotno seduluran, timbang kepaten obor lho ngono lho. Anggur kepaten kecut. <laughs> Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku. Dulur apa? Oh, pokoke sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Wis <laughs> enggak tau ngekek ya wis gak dulur. Lah lambemu lambe. Panjen lambe lemes panjen. Nek mendayah mrene sing jam sepatu kaos kaki. <laughs> sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana. Oh, Menghadapi teman bagaimana. Ngomong aja sampai menyinggung perasaan harus begitu sebab wong iku wateke iku ya apa sih lek tak omong ini mesti mangkel lho sekira konco gak mangkel. Lho iki lho ya apa carane? Carane ya iku mang. Nah, iya. Ngepilih setengah halus. Lho, kok ngepil ya apa sih? <laughs> Ngomong karo konco iku ya, ojo dipek dhuwur pek nisor ae. Lek iso sepatune colongan. <laughs> Lek dipek nisor suwe-suwe gak jawab welas Lho, put mari iki bahasa Indonesia. Lho memang. memang. <laughs> memang. Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah Kartola ini sudah semayanannya itu tidak cocok. Apa war kok semayanannya itu? Ya coba. Wah, kan ini wong Waktu waktu ketemu iya. dengan saya di apa tuh di permatan jalan. iya toh? Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya. ngomong ngomongku permen di sini. <laughs> ngomong baik ngomong permen. Sing ngemut permen sapa? Apa sih istrimu ada apa? Udah kenapa marah -marah dengan saya? Kenapa? Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya. Kau nunggu bisa ngisin-ngisin aku, pindah ngisin-ngisin wong kerembung. Wong krembung lu kabe pinter-pinter di sama nulis, bahasanya ya cocok. Iya. Mek situ cok ini sing rotok mencelek ini. nemen oleh mengelek-ngelek no aku ini. Lo apa sih dimau-mau? Lah bener ya apa? Lho. Oh, saudara Kartolo. Kamu dinanti-nanti istri saya. Loh, ngono lho. Kok dimau-mau? Mau kok. Loh, ya dinanti-nanti itu sing salah. Loh, kok iso dimau-mau kuwi apa sih karep? Loh, dimau-mau lah bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Lah bahasa daerah. E? Ya diarep-arep. Loh, lah oh, iya, diarep-arep bojoku. Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau. Iya, lah kan sih apa, Mas? Dinanti-nanti. Bahasa apa? E? Lek dinanti ya engko. Lah eh, iya bahasa daerah e engko. Iya lek dinanti-nanti, dingko engko. Pemberian saya ini tak engkuk-engkuk Oh, dah. Oh iya. Iki sekolah yang gundi. Lo ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini. menggenyek, menggenyek. Biaya orang or, eh, orang tua Kalau apa beku kan awak awak itu. Jadi biaya orang lain. Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu. Wow. Bila perlu jutaan. Lah wong kucing rembes saya gak ngini. Oleh musumbung lho. Wak kon niku ojo nem-nem Aku iki kancamu dhewe, wis seru tek-tekamu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowok cowok cowok sampe. <laughs> Sampe keliru cowok. Nih, ini begini coba ya. Iya. seumpamanya atau seendek katanya. Iya. Ya, iya. Apa apa? Ada kalanya. Iya. Umpama saya ini toh bangsa Indonesia. Iya. Saya hidup di tanah Indonesia. Iya benar. Juga saya termasuk bangsa Indonesia. Cocok kaitan. Yang saya minum air Indonesia. Betul pas minggir minggir. Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia lu kok kan ayana. Ora jungkel kejungkel kerasa. Wah, wis cara Jawa, cara Jawa. Wis tawar. Apa? Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa? Lho, kan bedane padha ae lho. Padha ae. Iya. Lho kok kok iso? Lah nek kon kurang percaya ya. Contone sih. Contone ae. Iya. Soale aku biyen iku ngene lho. Hmm, wis. Contone ya. Iya. Wite gedange iku kon ngarani basane apa? Wite apa gedange? Wite gedang. Nek wite ya tebok. Omong kamu kan. Ya gedangi iki lho. Lah ya gedangi. Iya. Lek gedange pisang. Iya, basane pisang. Basane biyo pisang. Iya, padha ae. Iya. Anak pete. Basane apa? Ayam. Lah ya, bahasa Indonesiane ayam. Lho, ya apa? Iya, iya, iya. Nek sapi. Sapi basane lembu. Bahasa Indonesiane? Ya lembu. Iku lek sapi. Heeh. Mm, mm. Lah saiki pamane wedhus. Lho, ya mendol. Oh. Ya. Lah terus bahasa Indonesiane? Lho, iki ngene. Kon hmm. tak omongi ya, hmm. sapi mengku lak bahasane lembu. Hmm. Bahasa Indonesia ini ya lembu. Iku lak sapi. Iya. Upama saiki wedhus. Ya mendo. Lah terus bahasa Indonesia ne? Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesia ini ya lembu. Oh. Iku lek sapi. Iya. Lah saiki upama wedhus, wedhus bahasane ya mendo. Nek bahasa Indonesia ne iki lak ini gelak ini terus mangkalan ya kemeru wong gak ro ngaku pinter ya iku lho kancane kon kemetok waduh iki <laughs> saiki tak tak ya? iya iya bahasa indonesia karo cara jawa iku warnane akeh ndi yo akeh Ya akeh bahasa Indonesia sih. Kok ya akeh cara Jawa, War? Yo, omong amu kan. Akeh cara Jawa. Ayo cobaan. Pamane aku medhe nang nggonmu. Ya aku sing di omah. Nganggo bahasa Indonesia. Iya, iya. Permisi. Makri, makri. Makri. <laughs> Iki lho kaya arek. Mari, Ah, mari, mari. <laughs> Halo, Cak Munawar. Wah, oh, Dik Kartolo. Loh. Ayah ke mana? Wah, sedang tidur, Dik. Oh iya. Istrinya ke mana? Juga tidur. Anaknya tidur. Loh, ket malah tidur tok. Wernane mek situ. <laughs> tidur tok, tidur tok. Kang jane lambemu nyaluk dideli korekan wayahe kene. Ala <laughs> cara Jawa lah akeh. Kok iso ngerani, akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing menjayo. Iya. Permios, Dik. deh. Kon kandak no bastol permisi. Ya permisi. Oh monggo. Oh iji. Oh cawar. Lah bapak tengku ni. Sari. Oh. Lah rakyat pun dia tahu. Tilem. Lah putra ni. Dekok. rakyat tahu nanya. Masih tidur toh. Iya nak buat ni ngorok. Lah iya. Kon lu enakmu kon pek dhewe. Apa meneh aku balik rono yo Iya. Saiki tak ge persoalan adus bapakne. Iya iya. Oh, halo. Halo, Dik Talo. Kemana ayah kok gak kelihatan? Wah, sedang mandi, Dik. Mandi, yo Iya. Nah, istrinya kemana? Dia juga mandi. Lah, mandi. Anaknya? Mandi. Oh, mandi, Cok. Kita mandi, Cok. Apa, nih? Kayak cara jauh lagi. Kayak suri, gak tau anak bener. Cara jauh lagi. Dik, Pak Isok. Apa, nih? Apa, nih? Pulang-pulang, Dik. Monggo. Lho, bapak sawek nopo, Dik? Bapak kula ra ateh iki. Taksi siram. Nah, oh. adik. Adik kula. Nggih. Taksi apa ya? Atus. <laughs> Oh, nggih, nggih. Lah putrane Dik tolak sing alit nit. Enten pundi, Dik? Anak kula ta? Nggih. Taksi bluron. Lho ya. <laughs> Iya. Iya. Wong aku dhewe milih kok. Kak, <laughs> kupinge tolo enak digigit ngono ae. Monggo niku. Kita simpenin saiki aja kere-keren puro basa. Ngene kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane wo oh, pitung bahasa. Bahasa apa e? Kami sing iso belas. <laughs> Waduh, wong bahasa iku bahasa koden. <laughs> ana maneh penyakit teko sing gelek maca buku supaya bahasamu ku lancar yo ndak buku nduk omahe safari piro ae apa wong leles wadahe kacang itu panjenengane bojoku meracang racang eh meracang eh aku saiki wis tenang rek urip gure syukur syukur syukur ya iya duwe lah kabeh kok ndak yo iko 10 dino iki iya iya aku anu rek nang desa Oh, lala pun nanti sokan. Wes nyambut kayak dinas oleh pendung amuar. Loh, tadi oh. apa? Pangonnya Pak Lurah. nah, <laughs> yong, duk. Duk utuh enak-enak. Ya, dodol bakmi. Iya. Wes nang desa dadi pangan, gak tambah mlorot iki jenenge. Lah ngono kok iso ngomong dinas ya. Lah iya dinas angon wae. Sak erungmu njaluk stand pet jane kene. tapi penghasilane rek. Penggawean kutho lan desaku padha ae. Iya lah ngono ta. Ana kutho lek kan nyambut gawe ya dhewe. Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon? Iya. Kok iso ngaran enak iku bayaranmu piro? Bayaran di nesare. Sak wulan piro? Nek uang makane lumayan rek. Iya iya. Sak wulan niku 50.000 uang makan. Lho lho lho. bayarane iya sawulan iku mek 3000 lha iki ngon genderuwo bayare tolong makari kok gede temen karo bayarane walik iku walik walik entar walak tak walik tak gedhene tak tambah ini <laughs> terus terus penggawamu nduk kono apa waduh rek eh, angon wedhus Ya, wedhus. Iya, atek wedhus wedhus kendhit. Oh. oh, anu, mlulu wedhus kendhit to. Iya. Kendhit kadek kendhit budeng. Ya tak kendhit budeng war kendhit iku sayangane Pak Lurah. Oh, iya iya. iya. Maune ku situ, hmm. terus tak ramu tak ramu tak ngon dadi 35. Wedus. Kok ketemu decil ya? Wedus cilik ya ah. sing telung loro iki. Lha iki cilik gede campur lho. Oh, oh baik. Lah iki wedus cilik ya apa lho, Bang? Eh, dadi dingon safari suwe-suwe dadi 30. Dadi 35 wedus. Bareng tengon. Tapi kok wedus gede dadi 88. Iya, saya wedus cilik iku. Bareng dingon ana di lapangan, sikile bentul abuh. Iya. Lah dingtep kalau dengking 39 iku. <laughs> Karen ngono rek apa sih awak. Kacane hmm. nyambut gawe lancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Toto iki. Wah, medhi arek wacana. Iya, medhi iki. Hmm. Ditukono bapakne sepeda motor anyar. Oh, bapakne mari oleh duit trabasan. Karen ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambe anak jenenge Toto iki. Iya. Belajar iki. Belajar muni. Lungku tak iku sepeda motor tak tempeh iku. gak lancar wong sik belajar. Sik belajar iya iya. Warung digelar mana lho. Cekelek. Bop bop bop ngoang ngoang ngoang ngoang. Wah. Wedus ku kawus. Iya. Iya, waduh tampar disendat wedus. Padot. Waduh, soro kan ini. Waduh, tak tututnya aku Melayu sampe sifat alis. Eh, sifat koping. Kon Melayu sifat alis, sifat tumbo. Ini yang sifat koping. Wah, terus nah, apa? Sifat koping. Hmm, iya. Tak tututnya, lengi-lengi pengasihannya Pak Lurah. Oh, jelas kan dilarangnya Pak Lurah. Lurah, ya makanya aku tak ubur. Ya, kata hilang temenan, wes. Kon dihukum. Warang, wadis kan dia tiga melawai bawah, ntar tak uber. Iya. Wadis cidik-cidiknya tak sau tampari loh. kok saya terus Kenek. pedot wanu saking wedi saking wedi nih mereka kupingnya gak kuat oleh ngurungan sepeda motor mas terus apa nih aku berterus sampai di mana wedi sih tetap eh, nak ngarep eling eling kon di pasar iwak lurah iya warang wedi jangan mencolok kalenan tak saut sikile. mesti kenek loh Kenek. Kenek. pedot Pikir <laughs> apa Waduh, saking bantere lagi. Banterin. Aku bersama di mana waktu itu? Iya. Waduh, buwanter, buwanter. Saut kuping ini, war. Terus, kena. Kena, weh. Waduh. Hei. Hah? Ono wedhus kok metel. Bareng ngono rek ana juglanan. Iya, wis tak cekel cek nek. Iro kau ini bantal tak walik para esok biar itu. <laughs> Are iki. <laughs> Ono apa sih lo? Apa bringi? Iki takon iki Mas. Oh, untune kartolo balung cok. <laughs> Sik tanak ngene nduk. Ya, apa? Nek kepin urip mulya. Iya iya. Mamamu hmm? batasane sampe sak mununa. Apa? Nek ku ngrungokno kuping sampe tak pasang kabeh. Kaya motoku sampe kero. ibu <laughs> pungasan ngipi. Lah maksudmu ya apa? Ya ngipine ku dhisikno. Lah terus aku ngipine tak dhisikne ku turuku kapan? <laughs> Ah, kon lagi apa wong jange turu Ya cecep-cecep nang ndek tangga ku. Eh, eh ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kono manusia otak-otak hidup. Lah iki menjelekan mana Jang? Pengetahuan umum iku luas. Gak anjane safari sak iki termasuk spitir wheel. <laughs> Apa spitir wheel? Ya, omong kancamu koyo ngene iku lho conto niku apa iki? Lho sak ngene lho mengatai pengetahuan umum ilmu bumi iki ya akeh ya. Iya. Si aku takon saiki. yang paling besar takon apa madai penghasilan bumi ya takon apa madai madai takon itu uang garu lek madai uang ngerti madai yo ayo padahal yo yo ayo yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana Madada anak kau yang jawab di nggak cepu cepu iya konotok iya iya konotok iya iya 你说 kan iki mbak dhewe apa panjene niat notok ya lah saiki pabrik gula lho pabrik gula iku jati rata apa kon notok iya ya iya apa sih rek karepe ngomong iki oh mergo kon notok iki mang apa kon notok iya tak notok lho kon notok Lah kito keprojet sesaiki tak badhe kan. Iya. Uyah, nang ndi? Uyah. Iya, sing gedhe duro. Ali anget ya. Apa kono to? Akeh lho. <laughs> Eh, Ariana. Wis burung gak gak noto aku. Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi? Bapak. Kono to? Enggak. Atur <laughs> ono kromo lah ono lah. Soale wales kan lho. <laughs> Lah terus saiki berat sing mriki gedhe. Berat. Iya. Kerawang? Krawang. Temen aku. Iya. Apa kok nunjuk? <laughs> Kon aku bales aku are. Kang kemarin turun tau didugang lempeng iki apa? Eh. Kon muni cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah cepu. Hmm, iki ta cepu. Iya. Termasuk Jawa Tengah iki. Ini kok mau Jawa Timur? Sama mau Jawa Timur. Rungu arek sekolah-sekolah kan. Wah, wong Wah, eh, Jawa Timur iku ndi sih? Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki. kira iki. Iya. Ngawur ya Jawa Timur Banyuwangi kan lho. Mergo wetan. Ngawur ae. Kowetan, padha Bali barang ngono. Kartole iki yo Jawa Timur kok Banyuwangi. He? Eh. ya ndro sih Jawa Timur? Iya ndi? Masya. wetane Banyuwangi lan segoro. Lah ya ya <laughs> Loh niku ngomong. Eh, aku saiki oleh cakepan. Grup. Waduh. Pelawak. Iya. Ha iki. Ha iki. Nang grup terbatas 5 orang. jiwaku pelawak yang nolak nolak aku tuh banyol lah ke kenapa anda kita cari lah berhubung grup itu membutuhkan uang lima kau nama telu termasuk trio hmm, kan ya ini simpen sing wishing pencilan kartole aku <laughs> merono ya merotuani payetan di banyol aku hanya ini pak pelawak lek banyoli konco enak dari bareng banyoli penonton Kau oleh balayasi. Akan melo, kan? Ya, melo. Trio lawak, ya? Iya, iya. Lah, saya ikat nyanyi jual beli, rek. Wah, oh, iya. Iya, pung rendeng jual beli iki. Enak lho iya. Rasa <laughs> murah mbengan nah. Ono black ya dikulak <laughs> Iku kulak rasoan, Mas. Ya apa jual beli ae? Jual beli munawar kari nyenggak itu. Ya, Mbak. Judule nyanyiane bangun tidur. Oh, iya. Oh, iya, kita eh, kan? Eh, eh, langsung langsung. Mulai ya. Hmm. Bangun tidurku terus mandi nyenggak itu. Saya <laughs> kon nyenggak itu. Kon ngomong pakai sabun. Oh, aku ah. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai sabun. <laughs> eh, gosok gigi pakai sabun. Pakai odol. Pake eh, odol. Mari sabun odol. Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. <laughs> Ulangi pakai sabun. Pakai sabun Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai odol. Habis mandiku tolong ibu. Ringkes-ringkes. Membersihkan tempat tidurku. Kati minggat. <laughs> chip chip chip poso ringkes-ringkes kate minggat Ayo, apa iku aku duwe apa asli kate campuran burung kakak tua lah oh iki lho ngono niki asli iki kate campuran ngombe putih ya sekarang aku dhewe rumono ta burung kakak tua di-dip di-dip. Tak, burung kakak tua oh, tak. burung kakak tua burung kakak tua lho ya cek lah kok kok nanter kakak tua lho asli gak campuran di mana umpret barang gak kan <laughs> Manuk gereja ya gak ono karep kok Burung kakak tuwak tok. <laughs> Iya lha burung macam-macam lah dadi ranji kok. Sawet. Eh, Cek eh, guyonan rek. Iya. Saiki sing penting ayo anduk ayo. Nang warung. Iya. Di temen apa? Duwe. Oh, sih sih dulu sih. Ayo Iya iya. Piro? Satu selawi. Eh, cara nenggo ambek anda lu ya ngomong. Ah, iya. Omongnya dia kayak. Melaku melaku dicek. Nengko tahu. Iya iya. Ayo ayo. Ya apa nang pasar kok pasar sepi, langganan prei cabe. Ngono ya gak ngomong ini. Lah nek mulih kok arep blonjol wis nang bapak. Ri aku mesti kepethuk wong telu iki. Lho iki. Lho lagi kok nang begitar. Baskom. <laughs> Gendong kok ning ngono anake balsem. Mulai, mulai gendong kabeh. Dik, teko ndi? Bapakmu ndi, Dik? Ya oma. Kon oma ya. Kon golek ngadep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi. Weteng jange luwe male warek ae, Dik. Lah, kok iso lho ya padha ae wong dodol. Warek iki delokane wangi ambune ayu. <laughs> Walik goblok. Walik meneh sapa sih, Pak? Oh, anu. Ambune oh, wangi kok. Oh. Ya bener ambune <laughs> wangi lah. Sing apa sih iki? Lah nyandok safari mek Kartolo. Arek kene ngomong lambene kok lelak lelo. Hmm. Dek kene, Dek. Kene. desa desak, desak, ngunangan. Oh, apa? Enak ya. Wong lanang saiki ya ngono kon aja ngudu-ngudu arek ya lebak sing duwe. Ana sing duwe. <laughs> Kok sing duwe? Ayo. Oh iya. Aturi atus. Apa? Sandalmu jepit kon peniten iki sing kira kuat to iya to. Wah, macan iki cekelan menawar kira. <laughs> Eh, anu Dik, nggo duwe ta? Enggak apa, wong belanja rek kanggo kowe apa sih? Lek mule ojo mlaku sakno. Eh, ojo mlaku lek mule. Lah apa? Mlayu wae ya gelis ya. Lah, ora ana tren ta. Lah, eh rambutnya berintik. Wanjene Wis suwe suwe tak kritingno. Ah, <laughs> Mali sinangkal resepisan. Kembangane warung kene hmm. Kembang apa? Kembang apa? Ya kembangane mulane lari. Apa ri? Janggute nyatis. Gulune hmm. mangulang lho lho lho. Apa? Iki dhewe tak wisung. <laughs> Anjene mari hujan iki mang pasare jembrot, Cak. Hujan. Hujan. Tolong Pak Wisu ana kene. Ya tolong. apa sih, Rambutnya setengah ribu. Lo tuh mau kemerotok. <laughs> mesti ana ae. Sepurane Dik wong anjen arek kurang ajar. Wah, toro nek wong kurang ajar mesti gak duwe dhuwit. Lho, kon arek arek ing wong teko pasar mang. Mudun sik tas mudun ae. Arek iki lek numpak gak dalem sembarang. Ngene iki kar. Enyek, enyek, enyek. Alah, Dik, iku sing yo gak ngimu ngilokno wong. Hmm. Arek kuwi ayu gulune mandrek. Oh, arek ngelung gadung ngelung ah, gadung mantel ngomongnya gulungnya nah ono ae cacatane iku ngono kalung kalung oh. tak uci-uci nih ngawur lah dia dua dek dia dek ket mangla tak kontok ae kita ngono gak belanja kurang akeh siki tambah tambahi ta kena nak piro nak piro ono iki lho rong ewu iku tak silih dhisik ya <laughs> Tarak. Lah kok enak wes dok ngontorok. Kedudukanku bumi lap itu dinari. Duduk rek duduk. bononge sampeyan wong nyek nyek ambak lo ngene sang aku duga ta ambek pekakas ngene ngene iki eh, arek wetone ndi lho eh, pati itu <laughs> eh, pati kon ngawur kemanisan iki lho namun namun kita ana ngene nang warungku ketok tak tutup gak sudi aku diandoki wong ngene ngene yo bener arek ayo ngopi kelu <laughs> Wala munya kebacut kan niku. Eh arek iku potongane sangkuk lho rek. Bahaya iki. Ya saiki mikul banyu. <laughs> Lah para wedok mikul banyu iki. Sampeyan ngomong ngawur mawon ta. Alah, kok ngirume, ngirume kok sentolot ngono. Sentolot, ya ngene sentolot. Saya tak terang. Eh, kok ndi? Nggo sepedaku. Sepedandi. Sepeda kok mung sepeda Cina. <laughs> Omonganmu kok mung blakrak kok ngene. Ngene bajing. Eh ngene lho. Karena menawar sementara ini ngalah dhisik. Ya. Iya. ngalah apa ta? Bojomu jangan bobot. Ya, Bang. Bojomu bobot kan. Kon oh, durung tau dilanjut. Kon ya, apa ta? Mboten taksih, tadi, kok belum batin tadi. Tadi. batin tadi, cek apa? Cek tadi tangan itu <laughs> Tapi gelem bisa safari sing wedok sing dhisik, oh iku arek sugih. Matine sing wedok dhisik. di Dibundel kloso sing wedok. <laughs> ayo sik ambek aku. Nanti. Ayo wis. Kalenge tekus. Lha rumah kamu kate nang ndi? Nanti. Ya ayo wis ngene. <laughs> Lagi ngene lho. Alah. Engko ya iki engko nek seneng kon dia sendiri menawar karo adine ya. Iya. seneng menawar aku mbek kon loro pikirku. Saya kayak join ya. Join. Kok ono kelakon opo kok gawe kuwi? Wis duduk jodoh mu iki arek sik arek kon wis tuwek. Wis kakek kakek duduk jamane ri. Eh. Kakek iki kuwi ajane pedhe ae kakek kakek. Tuwek kok obat ya. Apa o? Ya, apa tuh, Mbak? Ya Allah, walik. Wis, awas yo nek nang warungku temen tekan anu bapak. Iya, gak usah lira. Parang yo, bapakmu kamu cerita tatak yo. Oh, aku wae nek merone gak pebet ambek sabuke bapak sing. Yo, wedi awas yo. Gak izin. Parang bapakmu. Aku cinta kok gak gelem. Eh, gak izin, wong aku gak cinta lu. Bapakmu untuk kon matak aku dik ya. Saya becak ta bapak. Tak icake gulune cemeret kene. Wis nang Namo ning Jakarta nang. Ndi tasku tasku ndi? Batine gak kaya lawan. Tasku oh, tasku digowo-gowo dhewe. <laughs> Kok ikun tas dikempet ya takon. <laughs> Ya iki mah jadi sate ning iki tenggana untune. Lho lho. Oh anjene anake. Aku manggal mari pas mani temen. Arek masih gile belaan. Pecah-pecah iki lho. Hmm. Kon ku sing kok delok anjak-anjak sikil. Wis ning ya. Hei, eh, eh, ngrasani, ngrasani. Lho. Beli petai. Beli petai. kok bae oleh ku masang keliru bae kira apa guna sing mamel gak enak jasmani gak mintem-mintem enak gak sahabat dompet sing gak isi nenya <laughs> saya kaya ngomong di warung isi aku makan di Basman. Hmm. aku tahu yo ambil konjok liat nang Arabi ditutup lawang. Hmm. waktu aku gak bayar bae saya sombong, umbung kutuk kanyan gak tau bener lah kalau ngono wini sore maghrib yo kira-kira setengah itu hmm. udang deres karku ngayup yo. bener kan lawangnya terus ditutupi warunge wis. Lah ngayupmu ngayup utang oleh gak ditutup ya apa? Kon rene aku utang. Ada wis selesai kebonmu iki 500 kok niku. Ya ben tak sahur iku apa. Pun bisa ngene. Tapi sih ya. Lah eh, soalnya eh. weden-weden nang basemanku. Nek ana wong kaman ketok wong gegeran wedi, pokoke engko Oh, ya, ya, ya, ya. Kondisi ya, ya. Ah, tak buka sih ya. Ya, ya. Ayo, ya. Ya, aku tak tak nyusul Ya, ya. ya. mulane sembarang teko akal sebab apa sih akal bare okol siji nek okol gunakno kekuatan nek akal gunakno pikiran tapi nyoto contohne kaya aku iki nyambut gawe marung ini masalah wis wis luwih luwih sing tak pangan cukup sing tak pangan cuma sayang urip wis tuwa di anak siji bojo gak ono bojo mulai jaman Jepang <laughs> repot repot mulane sing jarane warung iki umum ya warung Pak Basman ate anakku koyo ngono lho untunge anakku ngerti bisa nyangkuli wong tuwa bisa bantu wong tuwa warung sing paling umum ya warungku ate warungku iku mang bisa menjaga kebersihan kebersihan adalah pangkal kesehatan cocok kan jane umum eh, eh siapa kan yo kok kan yo apa kon niku wis wis wis Lho, ket mau ngenteni kon iki. Dadal apa? Lho, dadal apa? Ya iki dicepareni wingi, dicepi ngenteni kon arene. Kok iso dadane arene wingi didol maneh lho, Pak, ngene kok kon payu. Ngenteni kon, Kak, ngenteni kon, ngerti ya iki. Lah kok pasar mah ya apa pasar mau? Mau lah ngenane iku prai kabeh gak kondo, Pak. Lho, lah kabeh onjo kok iki? Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono. Oh, gak ono. Gak ono, bungi gak ono. Lho, lho, lho, lho, nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iya ini biasa es Mari mam ni. mari ni, bubuk. Mari bubuk. Bayon ngono ta? Bayon ngono ta? Bapak sing bayi Pak. Lah nek kon gak blonjo, gak oleh blonjo. Terus bapak iki mangan apa kok iki? Ayo. Nek beras iso ono iwake, iwake. Ayo. Iya ya gak tuku iwak iki mangan aku ya bingung. Lah iya. Yo pokoke kok sakno. Ngene mari. Iya apa? Iku mang lho. Sapa di sebelah itu Oh, Mancing kepan oleh lele. Tahu di kita? Iya, di kita ini mari. Lele ini tuku nih. Oh, lele ini marah ya lah. Iya, iya, iya, iya. Lele ini sekon tuku. Iya, enggak? Mari pak tuku aja iwa ya. Iya, ke Ya, pak anggil jenaknya pak lele nih. Cuma aja, cik balik nangkan jane. Masa ngunu tak pak, sama niku. Ngukon oh, korek wedo, cik goblok. Cik kan niku. Mau tuh gak bisa masak sih. Ayo digoreng, tas, di serapah. Lele ku nak ya, gue nanggung di betet tono. Betet? Iya. diketok. Iya diketok-ketok ngene. Aja sano, Pak. Antarane. Wis mari ketok-ketok nah ya, uya ono. Iya. Ih, peri. Ih. Peri Pak sano, Pak. Wis sano sano. Wis mari kon uya ya gorengan, gorengan. Iya. Lho, mloncat. Jenggolmu anjlok. Kon piye apa? Kon iku arek dewa. Bapak iki Arek edok nak, mosok gak ngerti perpisahan sik kon Cek gobloke sik kon Wis aku gak iso masak lele, wis satu lele mari. Kok wingane ngono? Mosok gak iso niru Yuten Yuna Yumus iku. Nak, katini, bapak iki kepengin liwat jangan welut. Mosok gak iso masak, kok gak ngono carane nek masak? Lah bener jane gak dikare ya. Eh, kare ngono lho. Ngene lho, iwak jangan welut nak ya nek tangga-tangga iki ya. Jangan wis umat. Belut ketok-ketok cemplung na kono. Iku arane jangan iwak welut. Tapi apa? Oh? Kon gak ngono seje ku. Jangan wis adem. Welut urip kon Terus. bareng tak buka paling jengongok. Kalau bisa apa kan ibu? Sampai sing goblok. Ya apa? Nek perlu tan jengongok, eh, sampai jengongok apa isam? Lah jengongok jengongokan. Cek bab. Kok kandani ya? Omae iki ya pusaka, kamar sedaringan. Gak beda wae berat. Sedaringan yang baru bacane masih gak separuh sak gegem ono berarti. Kok e. dalek kendi? Kendi ngono wirasat nak. Wirasat apa? Kendi ojo tak kotong, rong dino kotong, arep apes. apa ngomong katini kendiwi sana ngebani nak eh orang sumber ya tau wakil bani sumber kon enggak kon kerebak nunggu di pelumbang bunyi mengungkur ini kon oh, mejo bareng bapak mari toko sawah tak umbi enak glekek glekek glekek seger bani gak bisa turu bapak apa iwak gatul ngelangi nuk ini goblok ibu ada no boleh jalapan iwak eh wes wes kan aku niru sopo sih kan niru dedeknya gak ngunu kan ibu oh warek nggak minggat kapan? Ya, cek. Ada no. Eh, halo, pas. Lo ya kurang ajar ya, Eh, ya. Hmm, wes, wes. Ya, saya. Ini anak benar, dah? Iya. Hmm. Ngomong kan burung kan? Apa sih? Temen anak benar. Iya, iya. Ya, wes aku pesen narik iki ingun sampai gede. Lo gak ngene urusanmu sih, Ji. Lo gak boleh hmm. diurusan pesen-pesen lo anakmu. Bangun ah. nune, gue di rumah yang mau mana, penuh mau mana. Soalnya oma-oma lo apa cari aku sih? Tidak kok melok ngatur lo, eh? Lumang sami se wong tanding kanca. Oh ngelingno ta. Kon iku wong siji gak usah ngurusi hmm. masalahane wong. Rungokno umplung iki. anak basemen iku didor bas diguwa. Hmm. Urus-urusane. Eh war, basemen. Eh? Kon gak tau diculak wong apa to. <laughs> Hah? Eh? Kon ojo peringisan lho utangmu lho. 500 utangmu lho ya. Ya bas. Apa? Kita mau anak bener ta? Iya. Lah kok siji. Iya, Mbok. Mana penuh ayu. Iya, <laughs> kok. Lah penuh saya senggot. <laughs> Lho. Oh, kuning iki kuning, makne biyen ya kuning. Ya kuning bos iku biyen, ana coklat. Lho, ya asu kan iki. Teko laire biyen dari beget. Oh. Ngombe, ngombe, ngombe. Ya ngombe ngombe tak ngombe nak. Kan AS, OS. Apa? OS. Apa AS? AS ana apa? AS lho, kok dipetai lah tapi lho kan iki. Wong iki model-model ngomong wong tuwek ora iki. Iya. Ngono lho. AS. Apa AS? Ya lah. Ya mak, anu kalau es es anak apa? Ya es batu, apa nih kalau es batu kalau kerikil lah bangun kau tuai. Kenceng bapak nih. Cokuyen ta, tapi nang warung. Eh tahu nak? Ya si, anu lihat lihat nih, lihat nih lihat nih. Es yang tak gracina kan ini, sing graciu dari bapak mu. Munawari kau mau bicara terus soal ini. Lo pernah kau siap siap nak gelas gelas pote kau, pote kau? Iya kita. Iya, susu panas. Oh, susu panas. sing ireng ya wedang kopi ijo lah sing ijo kopi lumutan ora bang? kok tak jejek dodong ra rontok jantungmu kon dodol oh, kok kopi lumutan ya iya oh. apa iku eh, kopi giras Si si si, kon kok model model, kalau aku marah kan, istilah kopi giras. Iya. S'aiki cukup nanti menunggu kopi giras. Siapa sih maksudnya? Iya lagi ya eh. keras. Eh. Macam ditawan lagi keras nih kan. Eh, no kopi geren. Iya si si kan, campur macan apa? Lah apa? Lah apa kopi geren? pokoknya ngeriren iya lo kayak renter ayo ayo ayo ayo kena di mana dua jam kok kayak waktu ini bos lo ya ini bilang dino nginep dari ini iya lah nak petang puluh dino <laughs> tak masa kan ini aja ya kan ini punya tanduk tak ngerusak warungku kan bondo ini nang cek pos ini ya lo lo lo ini nang nanti kok kari kelawang ini sini di jeru ini di peloran ini Nah, ae kon katon. Nek sego pecele umum hmm. Lho iya. Lawir adang ajang cikrak. Ono. Ajang cikrak. Ono ajang cikrak. Lho tanggo ku wingi krawone di krawon kecanda. Apa? Krawon Pak Kudur. War war. Pak War war. kok cebuk kon iki. <laughs> Kon cebuk sih. Sing saiki cebuk plastik, nek biyen cebuk batok. rugi Bu Batok ah. Iya, nek kon gak rugi Bu Batok ya, nek kene rugi Bu Batok. Nyono wong adus dingki ning goblok. <laughs> Ya diantem ambek sing lanang. Oh, arek kok potongane. Gene sego garing iwak petruk. Kari iwak petruk. Apa? Hah? Dicini wis. Gak ngono kali ku anduk ta pancen pik anu kon endek kosok kene iki. Aku dipenak tak tundung ning riyo. Lho iya, pare gak ngawur ae sing diwaru disusir ono kamar kosong ta lho kene iki lapo heh oh, lapo turu dhelek mata pula lho ya yalah nek kon ngantuk ya semulya ya, yeah. turu kene ngadi lho eh, lho ah aku iki pegel kok kok iso ati terserah iya. ati sapa lho iki iki kamar penuh iya iya kamarku iki iki kasur ka tempe masa <laughs> lari sabari sampe ngelinet ngene wah masa lari kon golek menggina nang warungku yang nemennya itu ngatur suwe isan tak turu diri iya iya turu turu repot tapi latihan ini warangnya wong ngandok Waduh. Loh, nek mecak gladung. Lah bener. Lagene niku napa? Leno niku cara medurane nek cara jauh niku ame, Dik. Oh, iya, ten kula gladuk. Monggo, Dik. Gladuk niku cara napa? Cara nggih, cara cara kula. <laughs> Wis sampeyan leno. Duh, beres. Lho, pundi wong kok kula beras kula. <laughs> Masa pundi beras? Beres. Yang kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya? Orang gila bola ria. Lho, sing dodol beras. Iya, mong cara mendura beres mong cara jawon niku kocan waras. Oh, nggih waras, waras. Burung e. Yo melenten nek sampe telek burung caturi. <laughs> niki warung kopi. Iki bener burung ya. Lho, bener Pak, bener burung e mriki niki. Lan apa? Aduh, wong iki. Nek cara medurane baru, nek cara Jawa warung. Iyalah, eh, petuk wong Inggris rek. <laughs> Warung deh. Nggih warung. Saya ra nyomoi. Lho, ya apa sih? Ora ngomong ngene apa sing penting. Saiten jenenge niku. Lho jeneng gaplek ah. <laughs> Jeneng jagung ah. Ya apa sing Sampeyan ngomong sinten jenenge? Lho, yang nggih. Saiten saiten niku. Ya saiten pun mantep desa. <laughs> Saiten bisa bayi mo ta. Niku nyamane den mun apa gari mun apa jon apa tosan niku. Oh kula ta. Lah nggih, sapa jeneng Iyalah, eh, monggo ditepang aku mawon tak nggih. Sampeyan jenenge kae kula. kenalaken nami kula Bastol. <laughs> Baskom. Pantal. Ya, arep Bastol. Nek agelok terus aja iki Baskoro. Padat. Bangka. Apa tuh? Pemecicil gua dikepeti. Ada gelek terus sejak orang. Pemecicil Pok jeneng kula Paceman. Eh lha kok Pacem? Paceman. Oh, tadi niki jenenge Basman. Lah nggih. Ngomong eh, Basman ya? Nggih. Kenal lagi? Nggih. Sing kok sinten? Pao ya. Dereng. Niki. Walah. Wis kacau tengkar bajare. Nggo cakwake perdak-perdak kok jaya sawo brengose malang sak ketok. Dia tak tok. Mungkin iya. Wong nyomong bener apa apa. Nggih. Penting orangnya yang podo api ini. Oh, ngoten nggih. Nggih nggih. Anu. Dari Rumian saking punden kan. Lho. Nek punden mriki ni sebelah mriku Pojok jek niku keramat punden niku. nenggok tekuan ke punden. Niku pun sekarang niku punden niku. Sing tekon punden niku sinten sing mboten sumber. Asal niku saking punden. Lha nggih, lha lha nggih pundene mriko nek sapa nyekar mriko. Lho nek tak ngerti ngecak Madura dek remari. Lha nggih. Saking punden iku marekan mareki niku lho. Lho, asale marekan mareki. Lho marekan sapa ya? Ah gak temen, gak temen marekan niku, nek ten marekan niku. Ah, asale dusune niku lho. Oh, desa kula ta. Nggih. Kula niki asale Surabaya mriki mawon. Sawangane bodoh tapi goblok. Atuh, atuh, atuh. Masalah kok Madura ini jatuh mari wong iki rek. Lho sampeyan nek gedebekan teng mriki. <laughs> Gedebekan. Gua jalan gedebekan iku. Coro yen nopo kak gedebekan iku? Yo gedebekan Oh, anu ta? Oh, ijen ta? Ah, gede kan? Iyalah, cuma gede ke ketebukan pisan. Kula ini wong loro. Oh, wong loro deh. Loh, sinten sing loro. Hmm. Waras kabe, berarti loro. Wong loro. Kabe waras, berarti loro. Hitung dua ketegan, Ria. Loh, ini mah ketegan barang, Rek. Hitung dua, lu jang kali. Ah, wong loro. Eh, loro, loro. Buro, Jawa, berdoa ini. sami-sami. Kau bodoh bangsa Indonesia. Atuh, atuh. Hmm. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Mau tak sapa? Indonesia tak masalah. Bisa sapa sapa wayang rere. Bodoh, bidom. Lo lo, apa? <laughs> Sate mung bodoh. Sate bi. Iki, hmm, masalah. Sate bi ni kenapa sih? Eh, alah, ya ya ya. sapi wedhus ah sapi ndi hmm, ndi ngenten pun telas <laughs> burung ngapa ya mak tanduk kopi di kopi mawon tali teh kopi apa ya kopi ireng biasa oh kopi ireng hmm, enten saya beda enten iya anu apa makan oh jadi ngacang Tapi <laughs> gak ono iya hmm, apa bro, bro. pasar tutup nih wau sepi nih wau. Mungkin nih dek. Ini nih kat sini. Iya nak, iya nak. Ngomong dulu ngaset nak. ana cahya metuhura ana. Wah, anane ra dinoku. Inggih anakku lho, Kak. Eh, nyaman arep. Anu Kasini. Oh, iya. Nggih. Sapa? Kasini. Oh, iya Durasim. Wah. Duplek. Oh, iki kuping tak sesek iki. Wong Kasini Durasim. Mas. Ya, coy. Kenapa gile? Iya, kenapa nak? Kenapa? Engko mungkin oh, ini yang mana? Mungkin Iya, dari Gili Oh, ah, atur ya Gili Manu. Gili Manu di Bali kalau <laughs> ini. Satu. Anu, tak tak pernah datang dek nak ya anu deh. Cinta mana anu? Cinta mana si safari di anu? Cinta menawar ya? Lo lo siapa semua menawar ya? Nah, salah kelal. Itu saya ini gimana? Ya, kok di baru di sabar ini Iya, apa ketemu sekali. Itu, coba tahu. ngomong ya apa sih kira? Ngomong di tengah no. Ini kira arek luru mriki. Jenengin usaha tari. Kali munawar. Kalau kacau mriki bawa. Ini maksud dia ya? Itu lebat. Wisu nih bawa. Anu, Riri. war war apa ya ini semarang metu kan ini wah Siapa ya semarang utang hari utang yang hari kok ya apa utang itu dah iya kok jelekup muntal kayak oh, oh, Tang kalau gempol lagi utangnya nyelak nyawa jereh ki. Injet kak injet injet. Injet apa injet? Injet itu bendingnya apa ya? Kalau aku ini kak ngerti ya bos. Oh, mak iwa usus iwa limpo. Tua tua ususnya metel. Belum usah enggak belum nyaur. Berapa, Kak? Eh, berapa? Berapa? Kumpul eh, gas men lebu. Singkir ke sana. Pak ketemu. Anu deh, ya, ya, ya, ya, Pekara besek. Ah, nggih. Dia beli lagi dikit mung gede utang boleh tak apa ya. Nunggu tangan nunggu, tangan nunggu, tangan nunggu. Mana kau ini? Bulannya. Nek meni-meni semua tak kena yang percaya. Loh, ya teman. Ya seminggu lah, Kak. Seminggu, seminggu. Rih, rih, rih. Ono melo, ono melo. Ono melo. Ono melo. Awak ya aku iki geger mbek wong wedok perkara duwit. Aku isin di rumah tengku teparo. Wis sabar ae meneh tak kei Kak. Mung tak bisa nyaur setia ketebang pote mata, anggo ketelak pote to. Dere tak melo tu king tak ola. Kliru kabeh ya. Kliru kabeh. Omong-omong pating kecotot. Wong iki kan, Kang. Kerupuk iki kesan kuwi. Ambil piring-piring. Piring. Eh ring copet kok kabeh. Oh, nunggu warung ya goblok. Lah kono gegeran aku wedi nak prosoku. Wis tak gambut gegeran mriki. Mun mung melok melok, mun mung safari mun nutur Pak. Lah aku iki percaya. Tak tinggal lamburi bersih kabeh. Tutu tanah kaya apa lah? Kono omae ya. Iya, tak jorong. dorong ya. Tak tutu tanah iki, tak tutu hmm, iki blae niki. Iya, Pak. Eh, kudu wae lan bermesti boleh iso lan tak iki eh, Meni-meni jangan bacok konco itu ayo diagar-agar. <laughs> Apa? Ya, berat. Kau ini kena gelas itu kena kelempit mah dagak mburi, Pak. Iya. Nah, apa dagak ketemu gelas malam berduduk ini, Pak? Melorot ini. Itu dah pipi ku cek kering cek abang. Boto tak deblok, tak usak. Eh, <laughs> <laughs> iya, iya. Oleh kiri tak lusat. ceplok, nek. Bunuh ya. Iya, iya. Ini ceplok, nih. Bunuh, tak cek botol-botol ini, Pak. Lagi ceplok. Masa. Hmm. Hmm. Ceplok. Ceplok. Ceplok. Ceplok. Eh, gak jerawani. Gak jerawani. Apa? Ngoda aku. Kapok. Gak mau gak kapok. Soalnya. Soalnya wat diwong beker. Ah. Ngoi regane. Tapi mene-mene ya. Mene-mene ku diatur. Sak burungnya melaju ku. Parah gak wai ki. Sapari gak wai ki. Aku gak wai. Hmm. Aku oleh hulek-hulek. Gila ya apa. Mereka. Oh, Lho, dek, setia. Ngarepon yo lombeng mawon, benjing mawon gak. Gak iso wis gak iso. Aja ati pura-pura gak iso wis gak iso. Mung tak nyuwun iki wis wis. Wis wis ta, wis ta. Aja ati pura-pura kon medeni aku. Dolae. Dolae dolae ya takno. Kok apik lakamu ya? Eh? Konangan war. Konangan konangan. Kon gak ngerti. Wong marung ngono bondo. Nah, blonjo gak le utang. Nah, kudu bayar. Hmm. Sebab wong marung ngono sora. Ah, hmm. ngono <laughs> Oh, tak banting kolek kon ku. Ngawur ya takno. Ya iya sak eh, ya. Gak iso, gak iso. Jajan gak iso. Mangan kok greno nak yo ngono gladu. <laughs> Melok-melok ae. Kok gak kerto lho kon. Iya. Oh, arek kok. Si aku takon arek telu. Kula lari nalare. Kula kadhing sun. Wis gak iso, gak iso. Utang 500 do nyawur kon kok. Gak iso. Ya ah, apa iso? Arep arek ngene lho, kene kula ana kancane liwat lawan ditutupi. Masih kene lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe terus Iya, Pak balik nama konco, njaluk suguhan. Oh. Masih utang mesti nyaur ya. Iya, utang. Cuma ya tau ngarep, ngarep pula doa ya tahu ngarep. Oh, tak tahu nih ya. Aku ngelinting. Ngawur. Aku iling, aku tak basman. Penopian aku gak nyambut gawe, cik nasib penuh enak. kumpul saiki penuh nasib penuh nasib timur iya iya iya sembarang cukup iya iya iya bisa nanti pangan serba cukup iya iya terus ngene mau perbedaan ini sepele uh, penuh ya. penuh terus lali nasib konco sing suruh nyambut gawe oh ngono ta nah konco oh. gak nyambut gawe ya gak jaga no penuh kayak ija oh, tapi sing penting lahir batin mulane ah, tanpa ada kejadian gak mungkin ngobrokan wis tak lama konco opo lagi saya ini timbang penuh lagi marung tok sakno ayo aku duit anu pelawak nduk kono iso sih melawak iso sih melawak aku dah iso iso melawak iso ayo latihan gua aku yuk enten iya iso ngidung lho ngidung gak iso lho macul macul macul macul pegel iki tak cekup dodong lho iki kono ha berarti ngidung lho kene oh. ambek lawak ambek mole ngidung kok kene ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo